Beraz, dura espaldi horrein egiten dut uh, itza eta muskaren arteko proiektuak eta jadenik lan egin nuen uh, epad uh, eta hor lortu dugu partaidetza eh, eder bat, beraz denbora okan dugu uh, proiektu handi baten egiteko, proiektua zen bi epadetan uh, itzen sortzeko tailerak egitea, uh, emaitea uh, handiren jendeer, eta itza haiek musikat, musikatzea, bi elburuekin batazen uh, eh, emanaldi baten uh, egitea, egin genuena uh, irailaren goita marrean, eta bestea zen uh, liburuska CD baten ateratzea, gaur egun ateratzen da, eta hauei uh, difusua egin dugu uh, ezker eta eskuinerat. Ena zure begietan da Beraz, eh, biziki uh, gai uh, desberdinak tratatzen dituzte egon lierrek zen eta beren sorkuntzak dira. Orduan egia da, doinu melankolikoak nagusi direla uh, disko untan, baina be, gaiak erran bezala biziki hainitzak dira, uh, sartzearen konzeptu kontzeptu hori, baina ere uh, seksua edo bestelako gaiak. Bai, ale batetik guk ez, nahi ez genuena zen bakarrik memorio tailerren uh, egitea. E, baiziketa zinez e, hitza eman jeender. E, zer badute gaur egun eraiteko, gorko gizarteari proiektuaren titulua da je voudrais te dire era nain minizuke eta beraz gorko zaharek, zer dute erraiteko gorko jende, eh, jendeari. Eta beraz, eh, gaia zabalonek ekilan, uh, eh, emeki emeki, gaiak ateratu dira aski errez finalki, eta bai, nahi dute badute gauzen erraiteko seksualitateaz, edo denboraz, edo, gerlaz, edo, gerla ipatu dute, baina manera zinez eder batek ekilan. Hora, proiektu honen indarra da, da zinez hitza eman diegula hor eh, goxalekun eta lutsi diren jendeer. Eta beraz, musika aski erreski etorri zaiez eta bazuten zerbait definatzeko. Qu'est-ce donc qu'il me manque Pour le savoir, me faudrait ouvrir les yeux une fois encore. Maialen Miremon, zu hemen uh, goxaleku uh, erretreta etxean animatzaile zira, beraz uh, hemengo egon liexak lagundu dituzu uh, proiektu ederruntan, nolako proiektua iduritu zaizu, guai entzondugularik uh, zede horren uh, parte bat? Bon, uh, lehenik uh, proiektu hori biziki derra izan da guretzat, uh, zeren eta uh, Idoki eh, idokidura bat ekarri du saharretxeari. Uh, eh, pentsu dut, jendeak beren uh, eh, showak kanbiatuko dute zede horien zutian. Fen, animatzaile gisa, uh, enuen txekulan eh, pentsatu uh, horiek ekartzea, eta hor ikusi ditut uh, horiek, biziki lasaiki mintzatzen, uh, ustez mugak ezartzen ditugu, eta hor julekin eta be, muga horiek kendu dituzte, eta zinez gauza ederak errandituzte, eta fen biziari lotuak. Comment dire ton sexe Comment peut décrire Des mots complexes ou préférer un rire partekatze memento handiak izan dira, eh, tailer horietan, eh, biziki eh, emaitza polita izan da zuretza, zuretako. Bai, biziki polita, fin, sustut eh, hemen, hemengo txarrek, ikusi ditut eh, talde batzu sortzen. aspaldi elgarrekin bizitira, baina eh, agurtzen tira goizetan eta uh, berriz agurtzen. Eta hor proiektu bat egitia, egitia, elgarretaratu ditu uh, saharrak. Ba, izinez, zede hori markatuko du uh, guren bizia. gurekin asatena aldatu du eko nahi zurekin Ezer ez doa inustan dena aldatzen da gurekin aizatena aldatu du eko nahi zurekin Zergaitik ez Zerwanegan, zergaitikez, zerwanegan, zergaitikez, zerwanegan, binaka, binaka, binaka. binaka.